Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala biatuko dugu gaur hostirala dugularik eta joi bezala aste bukara honi begira jarriko gara gaurkoan. Asteburu ontarako proposatuak zaizkigun itzordu zonbaitzu azpimarratuko ditugu eta la adierazpen, zonbaitzu gurera ekarriz eta musikaz borobildurik, ba espero dugu hortxe geratuko zaretela irratiren bestaldean. Baungi etorri guztiak. Basteburu honi begira zen beraz, eta lehen lehenik biharko egunarekin, donibaneko ikastolak antolatu duen, egunaz eh, interesatuko gara eta bereziki ba, jokako jo izeneko ikusgarriaren nondik norakoak eh, bilduko ditugu gaur. Josian eh, Ager Balentziak azken aldian e, dakizuenez Bruno Josie eta Filip Alborrekin batera jokako jo izeneko diskaliburua plazaratu du. Eta, eta liburuaren diskaliburuaren arira ere ikusgarri bat ari dira eskaintzen. Ba, hura bera, eskaineko dute doni baneloitzunen bihar, goizeko amarterdi horietan eta diska liburu honen inguruko argibideak eh, gogora ekartzeko, ba sozian akerrek kontatu diguna, ba hurbilduko dizuegu oraingo eh, beraien egitasmo honen inguruan zera kontatu baitiko. Eh, emozioak landu nahi nituen, aipatu nahi nituen, eta ba, kurkuilu baten bidez aipatzen ditugu liburu untan. Bai beraz kakuilorek eh, kako izena du. Eta kakok eh, nahi duke ba kanpora atera, baina zaitasunak baditu beldurtzen eh, delakoan. Beraz, emeki emeki ateratzen da, lehenik burua ateratzen du, gero adajak, gero begiak, bustana, eta azkenean lohtu duelarik osoki ateratzen, ba, oartzen da, aldez kontra atera dela kuskotik eta hor, uh, ba, ez daki sobera zaion, baina senditzen du bere baitan uh, eh, gauzainitz bizi dituela, aur batek bizitzen aldituen bezala. Hortakoz da liburu hori uh, eh, tipien zat bereziki eh, egina. Beraz, ateratzen delarik uh, emozioa ateratzen da kuskotik. Eta hor emeki emeki ba, emozio guziak uh, aipatzen dira liburuan. Uh, beraz, uh, ahabots batzuek amohatzen dute, uh, aldiz buruan ahasten, uh, eguzki printzek animatzen dute, euritantek ba, triste eta irun sendiarazten eta um, zista batzuek eh, zinez takatzen, eta mm, batzutan eh, ba, zinez amez gaiztuek ere irunpean uzten. Eta emozio guzioiek eh, soberakinak direlarik, ba, behitz gustora etxera sartzen da bere kuskorat pausatzerat. Mhm. Hala zer den kakoren bidaia. kako ez du ulertzen zer gertatzen zaion. kako Jo, kako jo izeneko ikusgarria beraz, goizeko amarter digetan, eskeniko dute bihar doni banero ikastolan, eta sozian agerrek errandigunaz. Bai, eman dugularik uh, eh, oartu gira urrak, uh, eh, uh, eh, sartzen direla zinez uh, ipuinean, eta uh, bai, entzumen handia bada gure ikusgarri denboran, eta hori hori dugu gogo. Haizeak noratera man, kurkuilua haradoa Haizeak ufa ufa bere burua sartzen du Haizeak ufa ufa bere burua sartzen du Basudian agerren eh, adirazpen hauekin geratzen gara, dena dela, ba, errango dugu, eh? beste itzorduzun baitzu ere antolatu dituzela biharko egunarekin, doni bane loitzuneko ikastolak barroi eta bosturte betetzen dituen honetan, eta besteak beste, aurrentzako errikirolak izango dituzue, asto ibilaldiak proposatuak izanen dira, bazkari bat eskeniko da eguerdiko ordu batetan, eta nat eta watsonek alaiturik izango duzue gainera bazkaria, setasun erantzunak nahi badituzue, Honako telefono zenbakira dei dezakezu 06, iru zortzi, bibi, zazpixe, irubi. Telefono zenbakira hain zuzen ere. Kurko haradoa, haizeak ufa, ufa, bere burua sartzen du. Haizeak ufa, ufa, bere burua sartzen du. eraman Gurkuilua aradoa Euriak txip txap txip txap Burua ateratzen du Euriak txip txap txip txap Burua ateratzen du Kultur Alea. Babiarko egunarekin ere, jakizue errobi eh, kantatu zeman bat izango dugula aierrako helizan. Irulegiko irratia kantolaturik, irulegiko irratiaren hogeita mausturten karietara, entzun izango duzue, kantaldi ederra aierrako helizan gaueko zortzi eta Gogora dezagun, aurten, handi Dualde, Michel Duko eta errobi den errepertorioan oinarrituz e, kantari eta talde ugari izango ditugula errobi kantatuz eh, proiektuaren baitan. Aldudarrak elkarteak eramaten duen eh, proiektua delarik eta Magali Zubilagak kontatu digunaz, Ebe ara, bi edo iru urtetaik plantatzen gira, beraz eolako kantaldi omenaldi baten eh, muntatzera, beraz eh, be badu arai, eh, urte pajasta bat, orduan kantari eta talde multso bat ere pasatu jadanik, eta ara, be, bil, aldu da elkartearen bilkura batean, uh, zerrenda bat muntatu ginuen, pixka bat jakiteko, ara, beraz ondoko urte entzatere izanen dira ideiak, baina gero behar izan da trenkatu eta eh, ara beraz du alde duko eta erubiden eh, aldi zela iduitzen zizaukun aldiuntan. Alabada, kantiruki, izarrak, lauburu, bankarrak, mindegi, artxeruak, asteazkenekoak, lairatxoak, Matxin Leriza eta Ogeli Etxepare, Iakes Ezpunda eta Jon Itzaina, Juliet eta Polin, Sendarineko Aizpak, Aire Aizpak, Maji Zubeldiak, Aitalin Indaburu, Amaia Juizpeguz, edo eta Magali Zubilaga bezalako kantariak entzuna izango dituzue, bihar, aierrako elizan, gaueko sortzi terditan sartzea, amabi eurotan duzue. Yeah. Kantaldi itxasun Otsailaren lauean, xanokigelan Gaueko zazpietatzi goiti Pintxo eta ahno bereziak Gaueko bedatzietatik goiti Mairu dantza Mirentxu Ager eta Xabiar Itzaina Eta bidaia taldea Disko berriaren aurkezpena Sartzea bost eurotan Urgirik aukentzat Itxasun kantaldia, otxailaren lauean, arrokagarai ikastolaren alde. kantaldia, otxailaren lauean, arrokagarai ikastolaren alde. Ba beste hitzordu bat eta zere interesa gaitezen orain, sarako lurberri gelan, elirale konpainiaren azken lana ikusi izango baitu zue, ego lapurdiko hirigunearen denboraliaren baitan. Oauetak izeneko lanarekin dabiltzazken aldi honetan, eta lurberri gelan eskeniko dute goizeko amarra eta Esan barko genuke, ego lapurdiko iriguneak, baita Donostia 2006 Europako kultur hiriburuak planta ezarri duen mugaz gaindiko mugalariaken laguntzari eskerrere, atera dutela beraien azken usta. Amaia enobuten lodikroko liburu abia puntutzat hartuta eta orain dela urte zonbaitzu liburu berdinarekin atera zuten ikusgarritik at bigarren irakurketa bat proposatzen digute aldi honetan. Honela kontatu digu oianen da elirale konpainako dantzariak. Ebe hori da, boa, biatu gira azkenean ara, amaia enobitek idatzi zuen lodik joko liburua liburutik. Uh, ehm, aintzineko, gure ekipak eman du eraz ikusgarri horia berreun eta berrogei inguru aldiz, eta mm, araguk egin duguna, da beraz pantxikak proposatu diguna, uh, eh, bertsoa ikusi gabe, uh, berri liburutik abiatzea eta zerotik eh, sortzea um, ba berriz historio bat eta ikusgarriaren gure bertsoa. Azkenan lotura liburu horrekin, beda liburua bera, zeren azkenean uh, unibertsio musikala ere ahuntaldatu da, hor Paskari baitugu musikan, eta guk ere bo pantxikaren eh, laguntza tipi batzuekin alere ara ideiak ekarri dizkigu antzineko liburutik ere Ulia oiuka ale saka Eta nundik dator o hauetak hitza O hauetak azkenan eh, hoiek dira mm, bi hitzen eh, bukaerak Oa beraz uh, kakaoa itzaren bukaera eta huetak kakaoetak zeren hor uh, liburuaren um, uh, bahnean bukaera aruntzara atxemaiten dugu hori bat um, kaka eta kaka nahasiari buruz Orduan uh, lehenik jostatzen gira um, uh, itzen bukaera horiekin, beraz hortik da O hauetak formula, eta gero jostatzen gira ba, itz guzioien astapenarekin eta dena kaka. Beraz, biztan da, augen plaza egaundien arentzat, horrekin jostatzen gira, haiekin ere kantutxo bat sortzen, eta ara eh, formula horietatik atera da, oa huetak, tituloa. Janka, bamba, nia ja. Babi urtetik gorako txikinei begira, Chloe Zendeja, Oian Endag eta Pascal Irigoyen aurkituko ditugu taula gainean. Eta hiru interpreteek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 Ba, bi urtetik gorako txikinei begira, oroit beraz igande hontan lurberri gelan saran izango duzuela oauetak lana goizeko amarra terdietan. Kultur Alea. Eta igandean ere beste proposamen bat izango dugu aldiunetan urruñan. Urruñako itxasmendi zinegelan atxaldeko bostetan iduzkilore antzerki konpainaren azken lan ikusial izango baituk telesforo ez da bogar izeneko antzerki obra. Ba, antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nauzue, zinema zitzegiten izan. Ba, telesforo ez da bogar antzerki obra honetan, aktore talde bat jokoan ikusiko du. Antzerki lan bat asmatzeko joko horretan eta zinemako filmak begiratuz, azkenean Humphrey Bogar eta Ingrid Berman aktoreek jokatu zuten Michael Curtisen Casablanca filma hartuko dutelari oinarri. Hollywoodeko historia hankazgora jarriko dute eta alzina itxasuntziarekin topo eginen dute ere bidean. Maider Beha, taldeko aktoreak ere kontatu digu. Nik jango nukeala ere publiko, publiko jakimer duela badirela iru ari gogi antzerki hortan. Bada antzerki talde horren pixkat uh, antolak eta nola egin, uh, desadostasunak, erabakia, bon, bira guzi Gero bada Kasablankaren ari gorri hori, non uh, zinez jokatzen diren filmaren pasarte batzu, Eta gero bada ari hori nun den alxinaren historioa eta euskaldun hoien epopeia. Beraz, uh, joan jinak eginen dira iruen artean, agian ikuslea ez galduko, behan bo, hori da ere ber, antzerki ejonka eta helburua ja, galtzea, ala ez. Bo, orduan, mm. ongi irugitzen, bazaizue, pentsatu, eruen eh, eh, hona! kazabanka egitea, kazabanka. Kazabanka. Kazabanka. Kazabanka. Kazabanka. Kazabanka. Kazabanka. Baiakizue, antzerki obra honekin, Inazio Tolosak errandigunaz. Nire ikusten dut jendeak irri ingo dula eta baitere zerbait pentsatuko dula eta eta ikasiko dula baitere zerbait e, e, historiari buruz ere bai bagoratu bera zurruñako itxasmendi zinegelan izango duzula igande honetan itzordua txaldeko bostetan eta urruñako ikastolak antolaturiko itzordu jontarako jakizue sartzeak atxaldeko lauetatik goiti jarriko ituztela salmentan egunean berean amar eurotan helduentzat eta bost eurotan berriz amabi eta emezortzi urte arteko gazteentzat. Hogeigarren korrika, otxandiotik iruñarat, martxoaren hogeita marretik apilearen behatzirat. Otxairaren bostan, ameketan, miarritzeko plaza behi frontoinean, iritz, horrotx eta marimototx. Batzuk, egin bat, zuk ere korrikarekin. Korrikarekin. Korrika herrira bat horren ero Mila eta Euskal Duntzar Alfa betatu Erdaldunak Euskal Duntzartu Lizkuntza irakatsi Herria erakutsi Trigu zuela ua izetara Euskara Zeki erabili Arikara bagara Euskadan Baus izan da entzule, gaurkoak eman duen guztia. Nire besterik, zazte burun bat igaro, eta nahi duzun arte. Aio. Zaitasun aitorre zinetan Aztu nuen bihotz Naizena oroitarazten zidana Esaidazu behingo Zalintzen umeaz, amesten zuen ari. Eldurriket etzionaz maita tua saltzean naizena Bizitza gupida gabe honetan Zarerik ez dago Errutinetan babesten naiz baina Izuturik nago and I.